Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, անցած Կիրակի հայրաքելական եկեղեցին նշեց տաղավարտոներից Քրիստոսի պայծառակերպությունը կամ Վարդավառը։ Դարձը հravirված էր տոնին մասնակցելու Արցախի թեմի Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցում։ Մեր անդրադարձը Լուսավոր եւ պայծառ է խորուրդն այս տոնի եւ դիեզերական ցնծության ավետիսը հնչեցնում երկնքով մեկ։ Նորահրա շարփիափայ լույսով պսակված տոնի խորուրդը պայծառ ձայնով ընդմիշտ հրաշացնելով արտնանում են մեր մեջ ցնծության երգեր եւ առաջինից աղբյուրացած առաջին լուսավոր բնությունների երկնագումար դասերը վերին Սիոնից եւ վերիներին պարակցող երկրավոր խմբեր բոլորի փրկության համար համախմբված վայելչացնում են հրաշքը բերկրալից ձայնով։ Այսպես է նկարագրում տոնի խորուրդը քերթողահայր խորենացին, որը գերազանցապես տիրապետում էր Սուրբ գրքին, իսկ պայծառակերպության Սուրբ գրային դրվագն այսպիսին է. Ինչպես ավետարանիչներն են նշում, Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները Քրիստոս իր աշակերտների, երեք աշակերտների Պետրոսի, Հակոբոսի եւ Հովանեսի հետ բարձրացավ լերը, Թաբոր լերը եւ այնտեղ պայծառակերպվեց նրա դեմքը, եղավ ինչպես արեգար եւ զգեստները պայծառ սպիտակ եւ առաքյալների Պետրոսը ասաց լավ է որ մենք այստեղ ենք, կարող ենք երեք տաղավար պատրաստել, մեկը քեզ համար, ով Տեր, մյուսը Մովսեսի, իսկ մյուսը Եղիայի համար։ Այսօր խորհուրդը տոնի խորհուրդն է, որ յուրաքանչյուրս որպես քրիստոնյա, որպես Քրիստոսի հավատացողներ, եկեղեցու զավակներ պարտավոր ենք պատրաստական լինել ամեն օր այլափոխվելու, կերպարանափոխվելու ներքուզ նախ եւ առաջ եւ միշտ պատրաստակամություն հայտնելու, որ այո, մենք էլ միշտ պատրաստ ենք առաքյանների պես կառուցելու այն տաղավարը, որ իրենք էին պատրաստ կառուցելու Տիրոջ համար, Քրիստոսի համար, Մովսես մարգարեի համար եւ Եղիա մարգարեի համար Արցախի թեմի փոխարաչնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը հավատացյալ հոտին Քրիստոսի պայծառակերպության ավետիսը Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցու խորանից է բերում։ Երկչախումբն օրնում փառաբանում է Տիրոջը օրվան հարի շարականներով, պայծառակերպության իմաստի մեջ հատկապես շեշտելով Քրիստոսից ճառակող Աստվածային փայլն ու փառքը, նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ, ինչպես լույսը։ Աստծուն տեսանելի ներկայացնելու յուրաքանչյուր փորձի ժամանակ օգտագործվում է լույս բառը։ Աստծու կամ Քրիստոսի անտեսանելի ներկայությունը նույնպես լույսով է խորհրդանշվում։ Ավետարաններում Քրիստոսն անվանվում է լույս հեթանոսների համար, լույս աշխարի, լույս ճշմարիտ եւ այլն։ Հետևաբար պայծառակերպության ընթացքում Հիսուսի ամբողջովին լույսով ողողվել է եւ նրանից լույսի ճառակումը հավաստումն է նրա աստվածային բնության։ Եվ կարելի ասել, որ աստվածայինությունն իր տեսանելի կերպի մեջ իրականացավ Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպության պահին։ Պետք է պայծառակերպվենք, այլափոխվենք ինչպես որ առաքյալները արժանացան Աստվածտեսությանը, Աստված իրեն հայտնեց այդտեղ, Աստվածային էությունը, մենք էլ նույնպես պետք է ձգտենք նմանվել Աստծուն, վերականգնել այն խաթարված պատկերը, որ կործել ենք դրախտում։ Քրիստոսի Աստծո որդի եւ սпасված Մեսիա լինելը մինչ այդ արդեն հայտարարվել էր Պետրոս Արաքյալի կողմից եւ Արաքյալները հավատացել էին դրան։ Բայց արակերպությունից մի քանի օր առաջ Հիսուսը նրանց հարցրել էր թե մարդիկ ինչ են մտածում իր մասին, ով է նա։ Ռաքյալները պատասխանել են, թե ոմանք նրան համարում են Հովանես Մկրտիչը, ոմանք էլ Եղյան կամ հարություն առած որևէ այլ մարգարե, եւ միայն Պետրոս Արաքյալը Սուրբ հոգով նշնջված խոստովանում է նրան որպես Քրիստոս, Աստծո որդի։ Հիսուսը պատասխանում է Պետրոսին. «Երանի է քեզ Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետեւ մարմինը եւ արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է, եւ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, եւ այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն։ Այսպես կատարվեց Քրիստոսի եկեղեցու հիմնարկեքը։ Արաքյալները հավատացել էին Հիսուսին որպես Աստծո որդու։ Քրիստոսը նորինեց, որ արաքյալներից ոմանք ականատեսը եւ վկաները դառնան իր Աստվածային փառքի։ Այդ նպատակով երեք արաքյալներին բարձրացրեց լեռը եւ պայծառակերպության միջոցով ցույց տվեց իր Աստվածությունը, որ เป զի Փարատի աշակերտների երկյուղը, ովքեր լսելով Երուսաղեմում նրա գալիք չարչարանքների ու մահվան մասին երկմտել եւ վախեցել էին։ Այդ պատճառով երևաց նրանց իր Աստված աստվածային փառքով, որ เป զի հետո հիշեն, երբ ինքը մահվան մատնվի։ Եթե մինչ այդ դավանել էին նրան որպես Աստծո որդի, այժմ հայտնապես տեսան եւ լսեցին հոր վկայությունը այդ մասին։ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցում խորհրդանշում էր այն կերպարը, ով ներկաներին պիտի փոխանցեր ու վկայեր տիրոջ այլակերպությունը, падգամելով, որ հավատով միայն կարող է պայծառակերպվել արժանանալով Քրիստոսի լուսազարդ շնորհներին։ Մենք մեծ ծառայությունն ենք բերում եւ իմ ցանկությունն է, որ օրեցօր այլափոխվի, կերպարանափոխվի մեր Մարտունու համայնքը, մեր Մարտունու հավատացյալները եւ սա է նպատակը։ Մենք առաջի անգամ նշում ենք մեծ շուկով եւ հանդիսությամբ, հուսանք որ հետագա տարիներին ավելի մեծ խանդավառությամբ ու սիրով պիտի նշենք։ Քրիստոս, ով մարմնացել էր Ադամի բնությամբ, պայծառակերպությամբ ցույց տվեց այն փառքը եւ մեզ վերստին հագցրեց այն նույն լուսեղեն զգեստը, որն ուներ Ադամը դրախտում եւ որն Աստված վերցրել էր նրանից մեղանչումից հետո։ Հետևաբար, ինչպես ասել էր, արթարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, պայծառակերպությամբ հայտնապես ցույց տրվեց արթարների փառավոր կերպարանքը, որն իր նմանությամբ է լինելու։ Մարտունու Սուրբ Ներսես մեծ եկեղեցում հավաքվածները, որպես նվիրյալ քրիստոնյաներ, այս խորհրդին պիտի հաղորդակից դառնային հայր Սահակի քարոզները լսելով։ Աստծո տանը եւ Աստծո տամբակում զգալի էր զինվորականների ներկայությունը։ Սերժանտ Արսեն Խաչատրյանն այսպես է ընկալում օրվա խորհուրդը. Իհարկե մեզ համար էլ բոլոր զինվորներից համար մեծ ուրախություն եւ պատիվ է ներկա գտնվել նման շքեղ տոնակատարության, որը կազմակերպում է հենց հայ առաքելական եկեղեցին եւ ավանդույթ է դարձել, որ հունիսից մինչեւ օգոստոսի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանում է այս տոնը կատարվում։ Վարդավառ ինձ համար կոնկրետ վարդավառը Քրիստոսի պայծառակերպությունն է, իսկ ինչու վարդավառ։ Ինչպես վարդն է կոկոմ եղած ժամանակ եւ հետո բացվում, այդպես էլ Քրիստոսը իր մեջ ունենալով աստվածային կերպար, այնուհետեւ բացվելով բացահայտեց իրեն եւ իր աստվածությունը մենք արդեն հասկացանք 100%-անոց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վարդավառի տոն օրվան իրար վրա ջուր ցողելուն, խորհրդանշում է նոր կյանքը, նոր կյանքի սկիզբն է ազդարարում, ինչպես Նոյի ժամանակաշրջանում ջրհեղեղից հետո ջուրը հետ քաշվեց եւ այսպես մենք ուղակի հիշում ենք Քրիստոնյա եկեղեցիներում անցած Կիրակի նշված տոնը Քրիստոսի այլակերպությունն է, որը հայերը գերազանցապես անվանում են պայծառակերպություն, իսկ Վարդավառը նախաքրիստոնեական շրջանից մնացած այն տոնն է, որի հիմքի վրա սահմանվել էր այլակերպությունը կամ պայծառակերպությունը։ Եվ գուցե առաջին հայացքից տոնը երկիմաստ է թվում, բայց փոքրինչ քննելուց հետո Կարծես աղերսները նկատելի են դառնում։ Ջուրն իր մակրագործող հատկություններով խորհրդանշորեն կարող է ամեն բան սպիտակ դարձնել։ Վարդավառը ջրին նվիրված տոնը հայ հետանոսական շրջանում նախքան քրիստոնեությունը նշել է մեծ շուկով հանդիսությամբ եւ եկեղեցին այդ տոնը չի վերացրել մեր կենցաղից, այլ ընդհակառակը այն լրացրել է քրիստոնեական պայծառակերպության այս տոնով, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության այլապոխության տոնով եւ մենք տեսնում ենք թե ինչպես ժողովուրդը այս ամենը եւ պայծառակերպության տոնը եւ Վարդավառի ժողովրդական այս ավանդույթները շաղախված նշում է, միասին են նշում եւ մեծ շուկով եւ հանդիսությամբ Հայ զինվորը հայրենիքի զինվոր չէ միայն, հայ զինվորը Քրիստոսի զինվորն է նաև։ Նրա համար հոմանիշ են հայրենիք եւ Քրիստոս երևույթները։ Մենք հպարտանում ենք մեր զինվորներով։ Մենք հպարտանում ենք մեր հայոց հաղթանակած բանակով եւ առիթ եմ ունենում շատ անգամ հանդիպելու նույնն եմ ասում, որ իրենք էլ այս տոնի համատեքստում իրենք էլ պետք է յուրաքանչյուր զինվոր ամեն օր պատրաստական պետք է լինի այլափոխվելու, կերպարանափոխվելու, որպեսզի այն նոր օրենքները, նոր կենցաղավարությունը, որ ստեղծում է իրենց համար, կարողանան ճիշտ ընկալել, ճիշտ հասկանալ եւ քայլել տիրոջ ճանապարհով, որպեսզի արժանան երկնքի արխայությանը, այդ պայծառությանը, այդ լույսին եւ ասիկ վստահ եմ, որ այսօր այստեղ հավաքված մեր հավատացյալները այստեղից պիտի գնան այլափոխված նոր մտածողությամբ, նոր դատողությամբ եւ նոր նաեւ մոտեցումներով, նոր տեսիլքներով։ Ինչպես առաքելական եկեղեցիներում նշվեց պայծառակերպության տոնը, վարդավառը, այնպես էլ յուրաքանչյուր զորամասում հավաքվելով հոգևոր անկյուններում, զորամասին կից մատուրներում հայոց բանակում ծառայություն մատուցող հոգևորականների մասնակցությամբ անդրադարձան տոնի մանրամասներին, իսկ ընդհանրապես բանակ եկեղեցի կապն ընդգծված տեսանելի է սերժանտ Արսենն է վկայում. Շատ անմիջական կապվածություն ունենք մենք այսօր եկեղեցու հետ։ Յուրաքանչյուր կիրակի մասնակցում ենք պատարակի։ Զորամասերում ունենք հոգևոր սպասավորներ, սարկավակներ, ովքեր իրենց բարեշնոր ներդրումն են ունենում զինվորների կյանքում, Քրիստոսի Աստծո կերպարանքը մարմնավորապես ի հայտ բերելու եւ մեզ ուսուցանելու, առաջնորդելու միայն ու միայն ճշմարիտ ճանապարհով, որովհետեւ այսօր մանավանդ այս օրով, երբ տարածված են բազմաթիվ գաղափարներ եւ աղանդներ, մենք կարիք ունենք ճշմարիտ առաջնորդի, ով մեզ կուղորդի, կառաջնորդի եւ ճիշտ ճանապարհը ցույց կտա դեպի Աստված, դեպի Քրիստոս եւ դեպի փրկություն։ Զինվորականության շրջանում արդյունքը ինձ թվում է առավել ակնհայտ է, քան քաղաքացիական կյանքում, որովհետեւ զինվորները սիրով են մոտենում, սիրով են մոտենում հավատքին, սիրով են մոտենում այն ամենին, ինչը որ բացարձակ արժեք է։ Մանավանդ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորները, երբ իրենց մաշկի վրա զգում են Աստծո կար տարիքը, ապա նրանք փափագով եւ ծարավով են մոտենում եկեղեցուն եւ հավատքին, քրիստոնեությանը։ Ներսես մեծ եկեղեցու Բաքում տոնախմբություն էր։ Մինչ եկեղեցում մատուցվում էր պատարակ, մինչ պատարակիչ քահանան քարոզում էր օրվա խորուրդը, երեխաները ջրով ցողում էին իրար վրա, աղավնիներ թրցնում, ավելի սեր դարձնելով տոնի ազգային ու եկեղեցական ակունքները, իսկ սակավաջուր Մարտունիում դա առավել քան տեսանելի էր, առավել քան ցանկալի։ Մարտունու բնակիչ Մայր Արստամյանը կարևորում է եկեղեցական ազգային ավանդույթների վերարտնացումը։ Այսօրը մեզ համար ավելի խորհրդանշական է այն առումով, որ մեր այսօրվա սերունդը ավելի սերտ կապ է ունենում եկեղեցու հետ եւ եթե խորհրդային տարիներին եկեղեցի եւ հասարակություն կապը մի քիչ էմագարտակի չէր եւ սերտ կապ չէինք ունենում, ապա այսօր հետպատերազմյան շրջանում հայեցի դաստիարակությունը ավելի սերտ կապ է ամրապնդում մեզ եկեղեցու հետ եւ այս ավանդույթները, որ այսօր մենք պահպանում ենք հայկական ավանդույթները, դա եւս մի փաստ է, որ մենք ապրում ենք մի այնպիսի բնաշխարհի տեղ, որտեղ մենք պիտի պահպանենք եւ պիտի զարգացնենք մեր բոլոր ավանդույթները քրիստոնեական, որը որ ի վերս մեզ տրված է։ Եվ այսօրվա օրը ավելի խորհրդանշական է այն առումով, որ ժողովուրդը մի նոր թափ է ստանում եւ ժողովուրդը այսօր ուրախանում է այն առումով, որ ջուրը մեզ համար, առասարակ մարդունեցու համար ջուրը մի առանձնահատուկ տեղ է գրավում եւ արդեն եթե չեմ սխալվում 2 տարի է ինչ մշտական ջուր ունենք Մարտունու քնար համույթն ապահովում էր երկն ու երաժշտությունը։ Պատանիները ժողովրդական խաղիկներ էին հնչեցնում՝ սրտամոտ ու մոռացված։ Այ տղա սիրուն փեսա, քեզ հազար բարով տեսա։ Շենք են այս վրթևորը, սրտիս մուրազին հասա։ Վարդավառը հասելա, բանն ու գործը ստարսելա, թե սիրում էր ջուր շախտուր, գրակը թեժացելա։ Վարդևորի իր օրնա, որդին հորը չի մորնա, ով իմ սիրածինից չտա, սև շաննաման թող որնա։ Աղջի գյուլի բախտավոր, յարը թենց հաթակավոր, բարով մուրազի հասնեք, ձեր վրդի որը շնոր հավոր։ Օրտնեսի և սրպեսի ըսացը, սաղս և մատաղս այս անվամ հոր և որդվո և հոգույն սրպո։ Տոնախմբության մաս էր կազմում մատաղը, որ բաժանվեց բոլոր ներկաններին օրնյալ է Տերի պարգևս յուր ամեն։ Եվ մինչ մատաղն էին վայելում, օրվա ողորմության համար օրնելով ու փարաբանելով Աստծուն, երեխաները շարունակում էին ջուր ցողել, որն իրենց համար օրվա տոնի կարևոր բաղադրիչն էր։ Սոր վարդավարի տոննա ստղսոր ուրուլող ճիրավնք տամ կոզին բեր խաղաղությունը նի վեր ամեն տար է հվակվինք ուրուր ճիրավտա։ Ջուրը պարզությունն է, մակրությունը, սոր եմ աղավնիներ են թրցրալ, որ խորորդանշում է խաղաղություն։ Աժումում վեր խաղաղություն ունի, ճիապտան, խոխեքը ուխանան, լուղջու ես ճիաում տուա, միտաշը զինվորու ճիաում տուա, ողտը տե ճիվելու մողտը տե չուասվա։ Մեր հայրենիքի ապագա զինվոր հարութի տոնական շփումները առավելապես զինվորականների հետ էին, նրանց հետ, ովքեր բոլոր մանուկների անհոգ մանկությունն են ապահովում։ Համայն հայության առհասարակ համայն մարդկությանը մաղթում եմ, որ այսօրվանից սկսած ել ավելի առավել հավատքով լինեն, մոտենան Աստծուն։ Յուրաքանչյուր տոնակատարություն, որ կազմակերպում է հայ առաքելական եկեղեցին եւ մտնում է տոնացույցի մեջ, իմանանք դրա խորհրդանիշը, այդ տոնակատարությանը ներկա գտնվելուց բացի, նաեւ կարողանանք մեր ավանդը, մեր ներդրումը ունենալ դրա մեջ եւ առաջնայելով քայլել, խնդրել Աստծո ապավինությունը եւ կառուցել հզոր հայրենիք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 18-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր հայարակելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից Քրիստոսի պայծառակերպությանը կամ Վարդավառին։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք